Matthew chapter 21. Και ό,τι ήγησαν εις Ιεροσόλυμα, και ήλθον εις βυθφαγή, εις το όρος των ελαιών, τότε Ιησούς απέστειλεν δύο μαθητάς λέγον αυτής, «Πρέβεστε εις την κομήν την κατέναντι ημών, και ευτής ευρύσετε όνον δεδημενήν, και πολλών μεταυτής, λύσαντες αγάγατε μη, και εάν της ημεν ερείτε ότι ο Κύριος αυτόν έχει. ευτίστε αποστελεί αυτούς» τούτο δε γεγονένει να πληρωθεί το δια του προφητού λέγοντος. Είπατε τη θυγατρίσιον, ιδού, ο βασιλεύ σου έρχεται πραείς και επί βεβικός όνων και επί πόλων βιών υποτσικίου. Πορυθέντες δε ηματιτέ και πείσαν τις κατώστηνε ταξεν αυτής ο Ιησούς, ήγαγον την όνων και των πόλων, και επέτηκαν επ' αυτών τα κυματιά, και επικάτησεν επάνω αυτών, ο δεπλίστος όχλος έστρωσαν εαυτόν τα γημάτια εν τίοδο, άλλοι δε έκοπτον κλάδους από των δέντρων και εστρώνιον εν τίοδο. Οι δε όχλοι, οι προάγοντες αυτών και οι ακολουθούντες εκράζον λέγοντες, «Ο σανάτο βιο Δαβίδ, ευλογημένος ο το εν ονόματι Κυρίου, ο σανά εν της υψίστης, και εις ελτόντος αυτού εις Ιεροσόλυμα, εσίστη πάσα η πόλης λεγουσά, τις έστιν ούτως. Οι Δεόκλη έλεγον, ούτως έστιν ο προφήτης Ιησούς, ο από Νασαρέτης Γαλιλαίας, και εισήλτεν Ιησούς εις το γυρόν, και εξέβαλεν πάντας τους πολλούντας και αγοράζοντας εν το γυρό. Και τας τραπέζας των κολυβιστών κατέστρεψεν, και τας κατέδρας των πολλούντων τας περιστεράς. Και λέγει αυτής, ο οίκος μου οίκος προσευχής κλητήσετε, ημίστε αυτον ποιητής σπήλαιον ληστών, και προσήλτον αυτό τυφλή και κολλή εν το ιερό και εθεραπευσεν αυτούς. ιδόντες δε οι αυκαιρείς και οι γραμματείς τα θαυμάσια απείσιν, και τους πέντας τους κράζοντας εν το γέρο και λέγοντας, «Ω το βιο Δαβίδ, ήγα νάκτησαν και είπαν αυτό, ακούστη ουτί λέγουσιν, όδη Ιησούς λέγει αυτοίς, ναι, ουδέποτε ανέγνωτε ότι εξ τόματος νηπίων και τελαζόν των κατηρτής ενών, και κατά λοιπόν αυτούς εξήλτεν έξω της πόλεως εις Βιτανίαν, και υβλίστη εκεί. Προείδε επαναγαγών εις την πόλην επίνασεν, και ειδών σικίν μίαν επί της οδού, ήλτεν επ' αυτήν και ουδεν έβρενεν αυτή μη φύλλα μόνον, και λέγει αυτή, ου μη τι εξου καρπός γεννητε εις τον αιώνα, και εξηραν τη παρακρίμα ησικοί, και οι δόντι σηματίτε εθαύμασαν λέγοντες, πώς παραχρήμα εξηραν τη ησικοί, αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτοίς. αμήν, λέγω ημίν εάν, έχετε πίστην και μη διακριθείτε, ου μόνον το τη ησικοίς ποιήσετε, αλλά καν το όρι του το είπετε, άρτητη και βλήθητη εις την τάλασσαν γεννήσετε, και πάντα όσα ανετήσετε εν τη προσευχή, πιστεύοντες, λύμψεστε que αυτού εις το γύρον, προσήλταν αυτοδιδάσκονται οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι του λαού λέγοντες, «Εν ποια εξουσία ταυταποιείς, και τι σι έδωκεν την εξουσίαν ταυτήν» αποκριτής δε ο Ιησούς είπεν αυτής, «Ερωτήσου εμάς λόγον ένα, όνε ανήπητε μη, καγώ είμαι νερό εν ποια εξουσία ταυταποιώ, το βάπτισμα το Ιωάννου, πότε νυν, εξ ουρανού ή εξ ανθρώπων, είδε» διαλογίζοντο εν αυτής λέγοντες, «Εάν ύπομεν εξ ουρανού, ερήμην διαυτίουν ουκ επιστεύσατε αυτό, εάν δε ύπομεν εξ ανθρώπων φοβούμηθα τόν όχλον πάντες καρος προφήτην έχουσιν τον Ιωάννην, και αποκριθέντες το Ιησού είπαν, ουκ είδαμεν, Εφ' αυτής και αυτός, ουδέ εγώ λέγω ημίν εν πια εξουσία ταύτα πιο, τι δε μην δοκεί, άνθρωπος είχεν τεκνα δυο, προσελτών το πρώτο είπεν, τέκνον, ύπαγε σήμερον, εργάζου εν το αμπελόνι. Ο δε αποκριτής είπεν, εγώ κύριε, και προσελτών δε το δευτέρο είπεν ο σαυτός, ο δε αποκριτής είπεν, ου θέλω, ύστερον, μεταμελητής απίλτεν, τίστε εκ των δύο εν το τέλημα του πατρός, λέγουσιν, ο ύστερος, λέγει αυτής ο Ιησούς, Αμήν, λέγω ημίν ότι η τελώνη και η πόρνε προάγουσιν ημάς εις την του Θεού, γαρ Ιωάννης εν οδό και ούκ επιστεύσατε αυτό. Είδε η τελώνη και η πόρνη επιστεύσαν αυτό. Ημίστε οι ουδέ μετεμελήθητε του αυτό. Άλλην παραβολήν ακούσατε και όριξεν εν αυτολινών και οκοδόμησεν πύργον, και εξέδετο αυτον γεωργής και απεδίμησεν. Ότι δε ίσεν ο καιρός των καρπών, απέστειλεν τους δούλους αυτού προς τους γεργούς λαβήν τους καρπούς αυτού, και λαβόντες οι γεργοί τους δούλους αυτού, όν μεν έδιραν, όν δε απέκτηναν, όν δε αληθοβολήσαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους πλειονας των πρώτων, και πείσαν αυτοίς ο Σάβτος, Ιστερόντε απεστήλεν προς αυτούς τον διόν αυτού λεγόν, εν τραπίσονται τον διόν μου, ή δε γεωργίδοντες τον διόν υπον εν εαυτής, Ούτως εστιν ο κληρονόμος, δεύτε, αποκτήνομεν αυτον, και σκόμεν την κληρονομίαν αυτού, και λαβόντες αυτον εξέβαλον έξω του αμπελώνος, και απέκτηναν. Όταν ουν έλτι ο Κύριος του αμπελώνος, τι ποιήσει της γεωργής εκείνης, λέγουσιν αυτό, κακούς κακός απολέσει αυτούς, και τον αμπελώνα εκδώσετε άλλης γεωργής, οι τίνες αποδώσουσιν αυτό τους καρπούς εν της κερίς αυτών. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ουδέποτε ανέγνωτε εν της γραφής, λίθωνον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγενήθη εις κεφαλήν γωνίας, παρεκυριού εγένετο αυτή και εστιν ταυμαστή εν οφθαλμής Δια τούτο λέγω ημίν ότι αρτίσετε αφήμον η βασιλεία του Θεού και δοτίσετε εθνιπιούντι τους καρπούς αυτής και ο πέσον επί των λίθων τούτων συντλαστήσετε ευόντε αν πέσει λυκμίσει αυτον. Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, έγνωσαν ότι περί αυτον λέγει, και ζητούν τις αυτόν κρατήσει εφοβήθησαν τους όχλους, επί εις προφήτην αυτών ηχών.